u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad bismo i meleke poslali i kad bi i mrtvi progovorili i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šeitane u vidu ljudi i džinova, koji su jedni drugima kičene besjede govorili da bi ih obmanuli, a da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju. I da bi srca oni koji u onaj svijet ne vjeruju bila sklona tome i zadovoljna time i da bi počinili grijehe koje su počinili. Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam on objavljuje knjigu potanko? A oni kojima smo mi dali knjigu, dobro znaju da Kur'an objavljuje gospodar tvoj istinito. Zato ti ne sumnjaj nikako. Riječi gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Njegove riječi niko ne može promijeniti i on sve čuje i sve zna ako bi se ti pokoravao većini oni koji žive na zemlji. Oni bi te od Allahova puta odvratili. Oni su samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravom putu. Zato jedite ono pri čijem klanu je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u njegove ajete. A zašto da ne jedete ono pri čijem klanju je spomenuto Allahovo ime, kad vam je on objasnio šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji? Mnogi prema prohtjevima svojim, nemajući za to nikakva dokaza, zavode druge u zabludu, a gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. Ne griješite ni javno, ni tajno. Oni koji griješe, sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili. Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je u istinu grije. A šeitani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogobošci postali. Zar je onaj koji je bio u zabludi, pa smo ga uputili, i svjetlom upomoću kojeg se među ljudima kreće dali, kao onaj koji u tminama iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade. I isto tako mi učinimo da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećaju. A kada njima dokaz dolazi, oni govore, mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično onome što je Allahovim poslanicima dano. Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare. Onome koga Allah želi da uputi, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zavlodi ostavi, on srce njegovo stegne i umornim učini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah kažnjava one koji ne vjeruju. Ovo je pravi put gospodara Tvoga, a mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju. Njih čeka kuća blagostanja u gospodara njihova. On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su činili. A na dan kada on sve sakupi. O skupe šeitanski, vi ste mnoge ljude zaveli, gospodaru naš, reći će ljudi, štićenici njihovi. Mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka naše koji si nam odredio ti. Vatra će biti prebivalište vaše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah će ne odredi. Gospodar tvoj je zaista mudar i sveznajući. Tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima na drugima zbog onoga što su zaradili. O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas samih poslanici nisu dolazili koji su vam ajete moje kazivali i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati? Oni će reći, mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. Tako je. Jer gospodar tvoj nije uništavao sele i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali, jer je gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti i poslije vas one koje on hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio. Ono čime vam se prijeti, doista će doći i vi nećete stići umaći. Reci, o narode moj, čini sve što možeš, činit ću i ja. Saznaćete vi već koga čeka sretan kraj. Nevjernici sigurno neće uspjeti. Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koji on stvorio, pa govore ovo je za Allaha, tvrde oni, a ovo za božanstva naša. Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim, kako ružno oni sude. Mnogim mnogobožcima su tako isto šeitani njihovi ubijanje vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili, a da je Allah htio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 jedite plodove njihove kad plod dadu i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravu imaju i ne rasipajte jer on ne voli rasipnike. I stoku koja se tovori i kolje jedite dio onoga čime vas Allah obskrbljuje a ne slijedite šeitanove korake jer vam je on pravi neprijatelj. I to osam vrsta par ovaca i par koza reci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 A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci, gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna njegova neće mi mojići narod griješni. Božci će govoriti da je Allah htio, mi ne bismo drugi njemu ravni smatrali, ani preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili. Tako isto su oni i prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili, reci, imate li vi kakav dokaz da nam ga iznesete, vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Reci, Allah ima potpun dokaz i da On hoće, svima bi na pravi put ukazao. Reci, dovedite te svoje svjedoke, one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio. Pa ako oni posvjedoče, ti im nemoj povjerovati i ne povodi se za željama oni koji naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge gospodaru svome ravnim smatraju, reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate, mi i vas i njih hranimo, ne približujte se nevaljaštinama, bile javne ili tajne, ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva, eto,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 da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. A ova knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema skupinama prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. I da ne kažete da je knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravog puta pa objavljuje vam se to od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine. Zar oni čekaju da im meleki dođu ili da dođe tvoj gospodar? ili neki predznaci od gospodara tvoga. Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio. Reci, samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati. Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti. On će ih o onome što su radili obavijestiti. Ko uradi dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen. Ako uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru. Vjeru Ibrahima, pravovjernika, a on nije bio idolopoklonik. Reci, klanjanje moje i obredi moji, i život moj i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi i svaki griješnik će samo svoje breme nositi na kraju, gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. On čini da jedni drugi na zemlji smjenjujete i on vas po položaju jedne iznad drugih uzdiže da bi vas iskušao u onome što vam daje. Gospodar tvoj zaista brzo kažnjava, ali on doista prašta i samilostan je. bedemi. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Elif, lam, mim, sad. Objavljuje ti se knjiga. I neka ti u grudima ne bude nikakve tegobe zbog nje da njome opominješ i da vjernicima bude pouka. Slijedite ono što vam se od gospodara vašeg objavljuje i ne uzimajte pored njega nekog drugog kao zaštitnika, a kako vi malo pouku primate. Koliko smo mi samo gradova razorili i kazna naša im je dolazila noću ili danju kad bi prilegli, a kada bi ih kazna naša zadesila, jadikovanje njihovo se svodilo samo na riječi nasilnici smo zaista bili. I sigurno ćemo pitati one kojima smo poslanike slali, a pitat ćemo doista i poslanike i izložit ćemo im pouzdano sve što o njima znamo, jer mi nismo odsutni bili. Mjerenje toga dana bit će pravedno. Oni čija dobra djela prevagnu, oni će šta žele postići. A oni čija dobra djela budu lahka, oni će, zato što dokaze naše nisu priznavali, stradati. Mi smo vas na zemlji smjestili i na njoj vam sve što je potrebno za život dali, a kako vi malo zahvaljujete. Mi smo Adema stvorili i onda vam oblik dali, a poslije Melekima rekli, poklonite mu se. I oni su se poklonili, a Iblis nije. On nije htio da se pokloni. Zašto se nisi poklonio kad sam ti naredio? Upita on. Ja sam bolji od njega Mene si od vatre stvorio, a njega odilovače, odgovori on. E onda izlazi iz dženneta, reče on. Ne priliči ti da u njemu prkosiš, izlazi. Ti si zaista od onih prezrenih. Daj mi vremena do dana njihovo oživljenja, zamolio on. Daje ti se vremena, reče on. E zato što si odredio, pa sam u zabludu pao, reče Kunem se da ću ih na tvom pravom putu presretati, pa ću im iz prijeda, iz traga, iz desna, iz slijeva prilaziti i ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti. Izlazi iz njega, pokuđen i ponižen, reče on, tobom i svima onima koji se budu povodili za tobom, doista ću džehennem napuniti. A ti, o Ademe, i žena tvoja u džennetu stanujte, i odakle god hoćete jedite, samo se ovom drvetu ne približujte, da se prema sebi ne ogriješite. I šeitan im poče bajati, da bi im otkrio stidna mjesta njihova, koja su im skrivena bila i reče, gospodar vaš vam zabranjuje ovo drvo, samo zato da ne biste meleki postali, ili da ne biste besmrtni bili. I zaklinjaše im se, ja sam vam zaista savjetnik iskreni i na prevaru ih zavede, a kad oni ono drvo okusiše, stidna mjesta njihova im se ukazaše i oni po sebi džennetsko lišće stavljati počeše. Zar on to drvo nisam zabranio, zovni gospodar njihov. I rekao vam, šeitan vam je zbilja otvoreni neprijatelj. Gospodaru naš, rekoše oni, sami smo sebi krivi. i ako nam ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se sigurno ćemo biti izgubljeni. Izlazite, reče on, jedni drugima bit ćete neprijatelji, na zemlji ćete boraviti i do smrti ostati, na njoj ćete živjeti, na njoj umirati i iz nje oživljeni biti, reče on. O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odjela, ali odjeća čestitosti, to je ono najbolje. To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. O sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šeitan kao što je roditelje vaše iz dženneta izveo, skinuši s njih odjeću njihovu, da bi im stidna mjesta njihova pokazao. On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šeitane zaštitnicima onih koji ne vjeruju, a kada urade neko ružno djelo govore – Zatekli smo predke naše da to rade, a i Allah nam je to zapovjedio. Reci, Allah ne zapovjeda da se rade ružna djela. Zašto Allahu govorite ono što ne znate? Reci, gospodar moj naređuje, pravednost. I obraćajte se samo njemu kad god obavljate molitvu i molite mu se iskreno ispovijedajući vjeru. Kao što vas iz ničega stvorio, tako će vas ponovo živjeti. On jednima na pravi put ukazuje, a druge s pravom u zabludi ostavlja, jer oni mjesto Allaha šeitane za zaštitnike uzimaju i mislije da dobro rade. O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete da molitvu obavite i jedite i pijte, samo ne pretjerujte. On ne voli one koji pretjeruju. Reci, ko je zabranio Allahove ukrase, koje je on za robove svoje stvorio i ukusna jela. Reci, ona su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih. Eto, tako mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. Reci, gospodar moj zabranjuje razvrat, i javni i potajni, i grijehe, i neopravdanu primjenu sile, i da Allahu smatrate ravnim one za koje on nikakav dokaz objavio nije i da u Allahu govorite ono što ne znate. Svaki narod ima svoj kraj i kada dođe njegov kraj, neće ga moći ni za tren jedan ni odložiti ni ubrzati. O sinovi Ademovi, kad vam između vas sami budu dolazili poslanici, koji će vam propise moje objašnjavati, onda se oni koji se budu Allaha bojali i dobra djela činili, neće ničega bojati, niti će bilo za čim tugovati a oni koji dokaze naše budu uporicali i od njih se budu oholo okretali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati. Ima li onda nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži i ne priznaje njegove riječi? Takvi će dobiti sve ono što im je zapisano, ali kada im izaslanici naši dođu da im dušu uzmu, upitaće, a gdje su oni kojima ste se umjesto Allahu klanjali. Izgubili su nam se, odgovorit će, i sami protiv sebe posvjedočiti da su nevjernici bili. Ulazite u džehennem s narodima, sa džinnovima i ljudima koji su prije vas bili i nestali, reći će on. I kad god neki narod uđe, proklinaće će onaj za kojim se u nevjerovanju poveo, a kad se svi u njemu iskupe, tada će običan puk reći o glavešinama svojim, gospodaru naš. Ovi su nas u zabludu odveli, zato im podaje dvostruku patnju u vatri. Za sve će biti dvostruka, reći će on, ali vi ne znate. A glavešine će reći običnom puku, pa vi nemate nikakve prednosti pred nama. Zato iskusite patnju za ono što ste radili. Onima koji dokaze naše budu uporicali, i prema njima se budu ohol odnosili. Kapije nebeske neće se otvoriti i prije će debelo uže kroz iglene uši proći nego što će oni u džennetu tući. Eto tako ćemo mi griješnike kazniti. U džehennemu će im ležaji i pokrivači od vatre biti. Eto tako ćemo mi nevjernike kazniti. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili. Mi nikog ne zadužujemo mimo njegovih mogućnosti, bit će stanovnici dženneta, u njemu će vječno ostati. Iz njihovih grudi ćemo zlobo odstraniti, ispred njih će rijeke teći i oni će govoriti Hvala neka je Allah koji nas je na pravi put uputio. Mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio. Poslanici gospodara našeg su zaista istinu donosili i njima će se doviknuti taj džennet ste u nasljedstvo dobili za ono što ste činili. I stanovnici dženneta će stanovnike vatre dozivati. Mi smo našli da istinite ono što nam je gospodar naš obećao. Da li ste i vi našli da istinite istinito ono čime je vama gospodar vaš prijetio? Jesmo, odgovorit će. A onda će jedan glasnik među njima da ga i jedni i drugi čuju viknuti. Neka Allahovo proklestvo ostane nad onima koji su se prema sebi ogriješili, koji su od Allahova puta odvraćali i nastojali da ga iskrive i koji u onaj svijet nisu vjerovali. Između njih bit će bedem, a na vrhovima ljudi koji će svakog po obilježu njegovom poznati. I oni će stanovnicima dženneta viknuti, mir vama, dok još ne uđe unj, a jedva će čekati a kada im pogledi skrenu prema stanovnicima džehennema, uzviknuće, gospodaru naš, ne daj nam da budemo s narodom griješnim. Oni koji će po vrhovima bedema biti, zovnuće neke ljude koje će po obilježju njihovom poznati i reći će šta će vam koristiti ono što ste zgrtali i to što ste se oholo držali. Zar nisu ovo oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost neće stići? Allah im je rekao, uđite u džennet. Nikakva straha za vas neće biti i ni za čim vi nećete tugovati. I stanovnici vatre dozivaće stanovnike dženneta. Prolijte na nas vode ili nešto od onoga čime vas je Allah obdario, a oni će reći, Allah je to dvoje nevjernicima zabranio kojima je vjera njihova bila igra i zabava i koje je život na zemlji bio obmanuo. Sada ćemo mi njih zaboraviti, zato što su zaboravljali da će na ovaj dan pred nama stajati i zato što su dokaze naše poricali. A mi ovima knjigu objavljujemo, koju smo, kako mi znamo, objasnili, da bude putokaz i milost ljudima koji budu vjerovali. Čekaju li oni da se obistine prijetnje njene? onoga dana kada se obistine. Reći će oni koji su na njih prije zaboravili. Istinu su poslanici gospodara našeg donosili. Da nam je zagovornika kakva, pa da se za nas zauzme. Ili da nam je da budemo vraćeni, pa da postupimo drugčije nego što smo postupili. Ali oni su sami sebi propastili a neće im biti ni oni koje su izmišljali. Gospodar vaš je Allah, koji je nebesa i zemlju u šest vremenskih razdoblja stvorio, a potom se iznad Arša uzdigao. On tamo noći prekriva dan, koja ga u stopu prati, a sunce i mjesec i zvijezde se pokoravaju njegovoj volji. Samo on stvara i upravlja, uzviše neka je Allah, gospodar svjetova. Molite se ponizno i u sebi gospodaru svome. Ne voli on oni koji se previše glasno mole i ne pravite nered na zemlji, kad je na njoj red uspostavljen. A njemu se molite sa strahom i nadom, milost Allahova je doista blizu onih koji dobra djela čine. On je taj koji šalje vjetrove kao radosnu vijest milosti svoje. A kad oni pokrenu teške oblake, mi prema mrtvom predjelu potjeramo, pa na nje kišu spustimo i učinimo da uz njenu pomoć rastu plodovi svakovrsni, isto ćemo tako mrtve oživjeti. Opametite se. U plodnom predjelu raste bilje voljom gospodara njegova, a u neplodnom tek smukom. Eto, tako mi na razne načine ponavljamo dokaze ljudima koji zahvaljuju. Mi smo poslali Nuha, narodu njegovu. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte vi drugog Boga osim njega nemate. Ja se doista plašim za vas patnje na velikom danu. A glavešine naroda njegova su odgovarale, mi smatramo da se ti u pravoj zabludi. O narode moj, govorio je on, nisam ja ni u kakvoj zabludi, nego sam poslanik gospodara svjetova. Poslanice gospodara svoga vam dostavljam i svako dobro vam želim. Ja od Allaha znam ono što ne znate vi. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku, jednom od vas, da vas opominje, da biste se grijeha klonili i pomilovani bili, ali oni su ga lažnim smatrali. Pa smo njega i one koji su bili uz njega u lađi spasili, a one koji u dokaze naše nisu vjerovali potopili, u istinu, oni su pravi slijepci bili. A Adu, njegova brata Huda. O narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Glavešine naroda njegova koji nisu vjerovale, odgovarale su, mi smatramo da si ti doista maluman, mi mislimo da si zaista lažac. O narode moj, govorio je on, nisam ja maluman nego sam gospodara svjetova poslanik. Dostavljam vam poslanice gospodara svoga i ja sam vam iskren savjetnik. Zar vam je čudno što vam pouka od gospodara vašeg dolazi po čovjeku i jednom od vas, da vas opominje? Sjetite se da vas je on nasljednicima Nuhova naroda učinio. To što ste krupna rasta, njegovo je djelo. I nek su vam zato uvijek na umu Allahove blagodati da biste postigli ono što budete željeli. Zar si nam došao zato da se jedino Allahu klanjamo, a da one kojima su se klanjali preci naši napustimo? Govorili su oni. Učini da nas nađe to čime nam prijetiš, ako je istina to što govoriš. Veće vas snaći kazna i gnjev gospodara vašeg, govorio je on. Zar sa mnom da se prepirete o imenima nekakvim kojima ste ih vi i preci vaši nazvali, a u kojima Allah nikakav dokaz nije objavio? Zato čekajte. I ja ću samo čekati. I mi smo iz milosti naše, njega i one koji su bili uz njega spasili, a do posljednjeg istrijebili one koji dokaze naše nisu priznavali i koji nisu vjerovali. A Semudu, njegova brata Saliha, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte. Vi drugog Boga osim njega nemate. Evo vam znaka od gospodara vašeg. Ova Allahova kamila za vas je znak. Pustite je neka pase po Allahovoj zemlji i ne zlostavljajte je, pa da vas patnja nesnosna stigne. I sjetite se da ste njegovom voljom postali nasljednici Ada i da vas je on na zemlji nastanio, u ravnicama njezinim palate gradite, a u brdima kuće klešete. I neka su vam uvijek na umu Allahove blagodati i ne činite zlo po zemlji nered praveći. A glavešine naroda njegova, one koje su se oholile, upitaše potlačene, one među njima koji su vjerovali. Vjerujete li vi da je Salih poslan od gospodara svoga? Mi u istinu vjerujemo u sve ono što je po njemu objavljeno odgovoriše oni. A mi doista ne vjerujemo u to u što vi vjerujete, rekoše oni koji su bili oholi. I zaklaše onu kamilu i zapovjed gospodara svoga ne poslušaše i rekoše, o Salihu, učini da nas nađe to čime prijetiš ako si poslanik. I zade se i strašan potres i oni u zemlji svojoj osvanuše mrtvi, nepomični. A on ih je bio već napustio i rekao, o narode moj, Prenio sam vam poslanicu gospodara svoga i opominjao sam vas, ali vi ne volite one koji je I luta kad reče narodu svome, zašto činite razrad koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima umjesto ženama, ta vi ste narod koji sve granice zla prelazi. A odgovor naroda njegova glasio je, istjerajte iz grada vašeg. Oni su ljudi čistunci. I mi smo njega i porodicu njegovu spasili, osim žene njegove. Ona je ostala sa onima koji su kaznu iskusili. I na njih smo kišu spustili, pa pogledaj kako su razvratnici skončali. A Medjenu, njegova brata Švajba, o narode moj, govorio je on, Allahu se klanjajte. Vi drugog Boga osim njega nemate, dolazi vam jasan dokaz od gospodara vašeg. Zato pravo na litri i na kantaru mjerite i ljudima stvari njihove ne zakidajte i red na zemlji ne remetite kad je već na njoj uspostavljen red. To je bolje za vas ako vjerujete. I ne postavljajte zasjede na ispravnom putu, prijeteći i od Allahova puta odvraćajući one koji u njega vjeruju, želeći krivi put. I sjetite se da vas je bilo malo, i da vas je on umnožio. A pogledajte kako su skončali oni koji su nered pravili. Iako jedni od vas vjeruju u ono što je po meni poslano, a drugi ne vjeruju, pa pričekajte dok nam Allah ne presudi, jer On je sudija najbolji. Istinu je rekao uzvišeni Allah.